Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dharma talk. Today, topic is Sapasava Sutta. The lecture will last one and a half hour, and we would like to invite Pante Pawaradamika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi hoa nghị bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp ngày hôm nay là kinh tất cả các lậu hoặc phần 4. Bài pháp sẽ kéo dài trong vòng 1 tiếng 30 phút và chúng con cũng kính thỉnh bàn tê phát thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa đu, sa đu, sa đu. Before giving talk, we will pay respect to Buddha, the owner of Dhamma, by reciting the Buddha three times. Và chưa từ bắt đầu chúng ta sẽ đảnh lễ. Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Okay. In the previous talk, uh, we finished Ioniso Manasikara, in tension. the wrong way of ừ, thời phát toại tuần trước okay yes. và thời phát toại lần trước thì chúng ta đã ngài sẽ đã dạy cho chúng ta tới ajoniso manasikara như là phi lý tác ý Uh, this time we will teach Dionyso Manasikara, proper attention, the right way of thinking. Hôm nay, thầy vào tội hôm nay thì Ngài Sero sẽ dạy cho chúng ta về thế nào là Dionyso Manasikara hay là như lý, tác ý là tác ý đúng đắn như thế nào. So, the practitioner pay attention in the right way, this is a subpar. Pay attention in a proper way. This is the origin of suffering. Pay attention in a proper way. This is the cessation of suffering. Pay attention in a proper way. This is the lead and this is uh, the practice which can lead into Nibbana. So if one or practitioner pay attention in this way, three Tanyojana, eternal uh, Sakaya deity, the wrong view of eternalism, விச்சிகைஜா doubt. Silabhata brahma uh, right and ritual, will be removed. So this is called uh, removing defilements by seeing. Yes. tác ý khi mà chúng ta tác ý đúng đắn tác ý đúng đắn là con đường dẫn tới đoạn tuyệt tất cả các khổ đau mà tác ý khi lý tác ý tác ý không đúng đắn là con đường dẫn tới sự khổ đau tác ý đúng đắn yoniso manasika là con đường dẫn tới niết bàn và khi tác ý đúng đắn yoniso manasikara đó là khi đó chúng ta có thể diệt bỏ được loại bỏ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ ờ, uh, Vanamese đó Is that zero? Oh, inside the room, another, another zoom on the speaker, is that zero? So we, we had the uh, echo back. Oh, you mean two, two devices, uh, is, yeah, two devices uh, using the same zoom in, instead of, instead of place. Okay, okay. Funny, Damadas is coming here. I, yeah. Okay. Well, well, yeah. Bali. Yeah. So okay. that's it Yes. Okay. Uh, yes, at all. Uh, it's okay already said all. Yes, yes. So So in this case, the Buddha taught uh, four noble truths. or ờ. the way of practice of Four Noble Truths. Và theo cách này thì Đức Phật dạy chúng ta tứ thánh đế và cái cách thực hành tứ thánh đế như thế nào? So, to see Four Noble Truths in proper ways. Hmm. À, để chúng ta có thể thấy được để chúng ta có thể thấy được tứ thánh đế một cách đúng đắn một cách rõ ràng so out of four only two is important for the practitioners. Dukkha and uh, dukkha mudya, suffering and the origin of suffering. The other truths, uh, like Magga sajja, and uh, Nirodha Satya, it is attainment, not for practitioners, not for practice. Và trong bốn thánh đế này thì tứ diệu đế trong bộ tứ thánh đế thì có hai thánh đế đó là rất là quan trọng đó là dukkha satcha hay là khổ đế và dukkha samudaya satcha là tập đế hay là con đường à, là cái, cái, cái nguồn gốc của khổ thánh đế thì hai cái này là cái mà chúng ta cần phải biết chúng ta cần phải hiểu được và cần phải thực hành còn đạo đế manga satcha và niroda sama satcha uh, à, niroda uh, ờ, à, niroda, niroda thì khi à, là đó là đạo đế và diệt đế đạo đế và diệt đế đây là sự chứng ngộ sự chứng đắc không phải là cái mà để chúng ta thực hành mà đó là sự chứng ngộ So what is the Dukkha Sitya? Dukkha Sitya is uh, I clinging and regret, not included, local dharma, worldly things, except craving. So Uh, what is the samudaya center? The origin of suffering. It is a craving. So these two, uh, these two uh, to be practiced in proper way. Dukkhatacca là gì? Dukkhatacca là đó là năm thủ uẩn và năm những cái pháp thế gian và những cái pháp thế gian trừ gì? Trừ tham, trừ tham ái. Đó là Dukkhatacca. Còn Samudaya Sacha là nguồn gốc của khổ thánh đế là gì? Đó là tham, tham ái. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải biết. So let's say in our body or our dukkha satya, uh, even mentality, materiality. Uh, so except craving is a samudaya satya, the origin of suffering. Yes. Và trong cái thân này của chúng ta thì tất cả đều là Dukkha Chacha, đều là khổ thánh đế, đều là khổ đế. Và danh này, sắc này cũng là khổ đế. Chúng ta phải trừ trừ ra là trừ tham ái, trừ tham ái ra. Tham ái đó là Samudaya Chacha là tập đế hay là nguồn gốc của khổ thánh đế. So, what is the proper way to pay attention? So, First of all, discerning materiality. So in this body, there are what we do earth elements, water elements, fire elements, wind elements. Based on what you practice, so you should go on the other rupas. So according to Gora teaching 27, for 28 rupees. After understanding all, uh, you should mark your worry. This is the only materiality. No me, no mine, uh, no my soul. This is the first step. Và để chúng ta có tác ý đúng đắn tác ý đúng đắn như lý tác ý thì chúng ta phải làm như thế nào đó đầu tiên chúng ta phải thực hành phân biệt sắc phân biệt sắc thì chúng ta thấy là trong cái thân này trong thân này chúng ta có thể phân biệt được tất cả những cái đại có tất cả những sắc tố như là patavi, đó là đất nước, lửa, gió và chúng ta thực hành tiếp tục nữa chúng ta có thể phân biệt được tất cả những cái sắc tố tất cả những cái sắc ở ờ, tất cả những cái rupa khác nữa ở trong cái thân này cấu thành những cái thân này theo giáo pháp của Đức Phật theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có 27 hay là 28 rupa 27 hay 28 loại sắc khác nhau và khi mà chúng ta đã phân biệt được tất cả tất cả đều là những cái sắc tố rồi thì chúng ta mới hiểu được rằng chúng ta thấy được rằng cái thân này chỉ đơn thuần là cấu tạo bởi những cái sắc tố mà thôi và nó không phải là cái gì đó không phải là của tôi không phải là của tôi hay không phải là cái linh hồn của tôi đó là bước đầu tiên. So for this step, uh, for everyone, so how we can reflect. So at least uh, you may you may learn only one rupa <laughs> as a group. So rupa is uh, uh, damaging, destroying because of concepts. So how how damage on destroying our body. Our body has destroying. So because of weather, because of because of mind, because of karma, uh, because of mosquito, because of other people's efforts, because of own efforts. There are many reasons to destroy this body, many causes to destroy this body. So uh, when encounter those things, our body or materiality will be destroyed. Uh, so uh, by seeing this in nature, by understanding this in nature, we can reflect. This is a materiality. Or this is a rupa. You can reflect. If so, at least it is uh, uh you are having right view and you are practicing vipassana deep or not deep, systematic or not systematic, it is another. But anyway, you are in right view, you are in vipassana. Yes. Và vâng, như vậy chúng ta phải quán tưởng sắc, rupa và sắc chúng ta phải hiểu là gì? Tối thiểu ít nhất là chúng ta cũng phải hiểu được rằng chúng ta phải có tay ý được rằng sắc đây là gì, rupa là gì. Cái rupa nghĩa của rupa của sắc đó là cái sự phá hủy hay là sự hủy hoại. Thì cái sắc này bị hủy hoại theo những cách nào? đó là bị hủy hủy hoại bởi thời tiết này bởi tâm bởi nghiệp kama, bởi mũi mồng bởi người khác hay là bởi chính mình và bởi rất là nhiều những nhân khác nhau mà cái thân này bị hủy hoại bị mất đi hay là bị tàn phá thì thân này ờ, chúng chúng ta mới thấy được là cái đó chính là cái bản chất tự nhiên tự nhiên của cái thân này là gì đó là sự hủy hoại sự mất đi hay là sự phá hủy hay còn gọi đó là rupa là sắc tối thiểu nghĩa là chúng ta chưa nói về phần đó là Ờ, cái đây, nhưng mà chúng ta có được cái sự như lý tác ý ở ờ, còn ở đây thì cái sự mà hành thiền hay gọi là thiền quán hay vipassana tức là nông hay là sâu nông cạn hay là sâu sắc hệ thống hay là không hệ thống chúng ta chưa nói tới nhưng mà tối thiểu chúng ta hiểu thế nào là rupa thế nào là sắc thì khi đó chúng ta có được cái sự gọi là như lý tác ý hay là tác ý đúng đắn thì đó một phần nào đó nó cũng là cái sự thực hành vipassana so if you have enough time to practice you may go systematically powerfully, effectively. So, but in the daily life, uh, so you you may have this view, you may reflect in this way. This is just a rupa. Trong trường hợp nếu mà chúng ta có đầy đủ cái thời gian, đầy đủ cái cơ hội và có đầy đủ thời gian, chúng ta có thể thực hành thực hành một cách có hệ thống thực hành một cách có hiệu quả và trong đời sống hàng ngày cũng vậy nhưng nhưng mà nếu trong đời sống hàng ngày bình thường thì chúng ta phải có những cái tác ý như lý tác ý tác ý đúng đắn như vậy thì để cũng là cái sự thực hành quán tưởng đúng của mình về cái rupa về cái sắc hay là về cái thân này bản chất tự nhiên của nó so after discerning rupa as a next step you should discern nama mentality or Cheda Chedasikas, which is taking a rupa as an object. So, for example, Pastra 4, you're trying to see other element, other element, other element. Let mentality arise. So, second time, you should discern your mentality. <clears throat> so there are very very the Buddha. many details about the discerning number. Uh, but uh, in this case, at least you may learn just one. nama, nama. Yes. Mentality. What is the, the meaning yes. of nama? Inclining the object. Inclining the object whatever number lies within you, always inclining the object. About this, every number is the same. So by understanding in this nature, you should reflect. Nama, nama, nama. Mentality, mentality, mentality. No me, no mine, no my soul. If so, you are in right view. you are a whole person. Yes, I know. Bước tiếp theo đó là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải phân biệt được uh, à, nama, đó là danh hay là Chita, Chetasika, tâm, tâm sở. Và uh, à, nama ở đây là gì? Danh ở đây là gì? Nó sanh khởi, sanh khởi và phụ thuộc vào cái uh, vào, vào rupa, vào những cái sắc nó sanh khởi hay là ví dụ như là khi chúng ta thấy Patavi khi chúng ta thấy đất thấy địa đại thì chúng ta thì cái tâm hay là danh pháp sẽ được sanh khởi và nó về chi tiết chi tiết thì đó là ờ, ở đây chúng ta không nói không nói chi tiết mà chúng ta nói một phần nào đó về uh, danh pháp đó là phân biệt phân biệt được danh pháp phân biệt được nama chúng ta phải hiểu rằng nama là cái gì cái từ nama là danh danh là cái gì đó luôn luôn hướng tới cảnh và bất kỳ khi cái nama nào cái danh pháp nào sanh khởi trong chúng ta thì nó phải luôn luôn hướng tới một cái cảnh và như vậy thì đó gọi là nam á và chúng ta thấy được khi chúng ta phân biệt được nam á theo cách này đó là cách um, rất là tổng quát chúng ta có thể hiểu được về nam á về danh pháp mà bất kỳ cái danh pháp nào sanh khởi trong chúng ta thì nó đều không phải là tôi đều không phải là của tôi hay đều không phải là cái bản ngã của tôi không phải là cái linh hồn tương ngã So you can understand that this is Nama Rupa as a separate. So it is knowing the noble truth of suffering. Khi mà chúng ta biết được cái danh sắc này, nama rupa này, danh là sắc này đó là khổ, thì như vậy chúng ta biết được danh sắc này là khổ, thì chúng ta biết được thánh đế đầu tiên đó là khổ thánh đế. So it is uh, dividing your body into two as a normal rupa. Sometimes the Buddha taught dividing this body into five. If so, let's say five crickets. Why is it just one? Nama divide, uh, div divided into four feeling, perception, formation, under consciousness. So sometimes the Buddha taught by dividing into five. You can do so. Và trong trường hợp mà Đức Phật ờ, chia ra các pháp chia biệt. chia, uh, chia làm ba thì đó là gì đó chia là là hai loại danh sắc và đức phật chia làm năm chia làm năm đó là sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn khi chia làm năm và chúng ta thấy rằng năm uẩn năm uẩn này cũng là khổ vô, uh, cũng là cũng là khổ thì chúng ta thấy được đó là cái sự là, ờ, là khổ thánh đế và cái này cũng không phải là tôi không phải là của tôi không phải là cái linh hồn tự ngã của tôi so after discerning nama rupa as a next step. Or after understanding Dukkha Sitya as a next step, you should discern cause and effect, or you should discern causes. This is Namarupa will arise or arise because of causes. Without cause, they don't arise. Always having causes. So to understand um, so many concepts, it, it is it may be difficult uh, But anyway, uh, what are the concepts? So according to Four Noble Truth teaching, just a craving, only one. It is a very brief, maybe for the very knowledgeable person. <laughs> sometimes the vote but they just move even the so according to that there are a few processes so sometimes yes, the voltage is but if so there are many concepts very detailed so Cause and effect is the same, but the funnel truth is very narrow, very weak, depending on the origination's medium. Patana is the most wide away. So, but we have a hard uh, in the teaching without knowing Bunuva truth without knowing dependent origination, no one can get statement. We didn't have without knowing in and uh, cannot get statement. So based on that, so we must know who knows truth. We must know dependent origination. But uh, this, there is this advice if you want to be clear, so about the cause and effect, uh, about the ultimate realities, uh, you can also use so bananas allowed to practice. So in this case, we may go according to phone number, 2, according to the window origination, which we must know. Which we must know. Được rồi. Và như vậy khi mà chúng ta có thể phân biệt được danh sách rồi thì chúng ta tiếp, tiếp tới là chúng ta phân biệt được nhân và quả hay là cái sự Ờ, danh sách danh sách nó không để tự nhiên mà xanh lên mà danh sách nó xanh lên nó phải có nhân của nó chúng ta nếu mà không có nhân không có nhân thì danh sách hay là tất cả những danh sách không thể sanh khởi được thì nhân thì có rất là nhiều nhân nhưng mà để biết được nhiều nhân ấy, thì nó rất rất là khó nhưng mà chúng ta cũng phải biết được cái nhân là gì và để chúng ta thấy được cái tứ thánh đế là gì và nếu mà nói về cái nhân của nó nếu một nhân thôi một nhân thì đó là tham ái nhân đó là tham ái sanh nên nhưng mà đó phải dành cho những người rất là trí mới có thể hiểu được mới thấu hiểu được suốt được nhưng mà đức phật ngài có thể ngài dạy cho chúng ta là paticca samuppada đó là uh, nhân uh, duyên khởi duyên khởi khi mà chúng ta phân biệt được duyên khởi thì chúng ta có thể biết được một số cái nhân nó không chi tiết không có nhưng mà nếu mà muốn biết một cách rất là chi tiết rất là rộng thì khi đó chúng ta phải phân biệt uh, chúng ta phải thực hành và là duyên hệ duyên hệ thì chúng ta biết được cách rất là rõ ràng rất là chi tiết được nhân và quả và thế nào là nhân với quả mối liên hệ của nó như thế nào và trong uh, trường hợp đó là Parijja Sumvada là duyên khởi duyên khởi đó là chúng ta thấy là bậc trung còn uh, Patana duyên hệ thì đó là giảng rất là rộng nếu mà không biết tứ thánh đế chúng ta thường thường là nghe nếu mà chúng ta không biết được tứ thánh đế thì chúng ta không thể nào mà chứng đạo quả niết bàn được hay là chúng ta không biết được duyên khởi Parijja Sumvada thì chúng ta không thể nào mà chứng đắc được chứng không thể không không thể nào thấy được tứ thánh đế nhưng mà chúng ta không có nghe rằng nếu mà không thấy ở ờ, được duyên hệ Patana thì chúng ta không thể đắc được à, không thể chứng đắc được chúng ta không nghe như vậy đúng không chính vì như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta phải biết được tứ tinh đế biết được paticca samuppada là duyên khởi nếu mà trường hợp chúng ta thấy uh, thấy nhân quả cái rõ ràng hay là thấy muốn thấy muốn nếu mà chúng ta muốn biết được để thấy được nhân quả một cách rất rất là rõ ràng rất là chi tiết hay là những cái thực tính pháp những cái bản chất tự nhiên của pháp một cách rõ ràng chi tiết thì chúng ta phải thực hành và tana là duyên hệ duyên hệ rất là dài rất là chi tiết nhưng mà rất là là chúng ta trở nên sáng rõ và tóm lại biết được để cần biết được tứ thánh đế để để mà thấu được thấu hiểu được tứ thánh đế thì chúng ta phải biết được đó là Padicca Samubada thấy được uh, ờ, duyên, duyên khởi là như thế nào phải hiểu được nó thì chúng ta mới thấu suốt được tứ thánh đế so what are the causes of nama and rupa, mentality and materiality? So first of all, what are the causes of rupa? Kama also cause. Chaita, consciousness also cause. Uh, the weather, temperature is also cause. Food is also cause. So Kama Chitta, Udu, and uh, Ahara. Nhân nhân của những cái rupa à, nhân tất cả những cái nhân của namarupa của danh là sắc là gì đầu tiên thì nhân nhân để sanh khởi rupa nhân để sanh khởi lên các sắc rupa đó là chúng ta có cái nhân là kama là nghiệp nghiệp cũng lại tạo nên rupa tạo nên các sắc và chitta tâm tâm cũng tạo nên các sắc và yếu tố thứ ba là thời tiết hay là ưu tú ưu tú cũng tạo nên các sắc và vật thực vật thực cũng tạo nên các sắc nên là là kama chitta ưu tú và ahara hay là nghiệp tâm thời tiết và vật thực đó là những cái yếu tố hay là những cái nhân để tạo nên rupa tạo nên các sắc tạo nên các sắc so about those connections uh, you can reflect to have a right view so sometimes uh, because of karma, uh, we will happen something in the body. Something will happen in our body. So sometimes because of weather, the body is changed. Sometimes because of food, sometimes because of mind, the body is changed. So in those time, uh, you can do connections. Uh, those process and uh, your materiality, your body. So it is a right view. It is a proper attention. So among these goals, uh, normally karma is far from now. Uh, it is difficult to be known. So I have to learn uh, uh for the weather uh, or temperature, food, mind. It is not difficult, quite visible. Yes này rồi. Và như vậy thì chúng ta phải biết để chúng ta biết được cái mối liên hệ, mối liên hệ khi mà chúng ta biết được những cái mối liên hệ này, mối liên hệ này thì chúng ta sẽ có được những cái tránh kiến và bất kỳ trường hợp nào nó xảy ra với thân của chúng ta chúng ta có thể quan sát thì trong một những trường hợp ví dụ như là thời tiết thay đổi thì làm cho thân của ta cũng thay đổi những cái sắc tố sắc thân này cũng thay đổi hay vật thực nó phụ thuộc vào vật thực khi mà vật thực thay đổi nó cũng làm cho sắc thân này thay đổi hay là tâm của chúng ta nhiều khi tâm của chúng ta nó làm cho chính là cái nguyên nhân làm cho cái sắc thân của chúng ta cũng thay đổi nhưng cái nhân nhân thì rất là nhiều nhân khác nhau thì nó làm tạo nên cái sắc thân của chúng ta thay đổi khi mà chúng ta suy nghĩ vậy thì nó đó là cái tránh kiến hay đó là chính là cái như, như lý tác ý sự cái sự uh, như tác ý chân chính nhưng chúng ta hiểu ở đây đó là cái nhân đối với nghiệp karma nghiệp thì rất là xa nó rất là xa từ, uh, ờ, so với bây giờ thì nó rất là xa và khó để chúng ta biết được nó về karma cái nhân cái nhân để sanh nên cái sắc là thần nghiệp karma ở đây thì nó khó nhưng để biết được cái nhân do cái mối liên hệ do thời tiết này do thời tiết sinh do tâm sinh hay là do vật thực sinh thì cái này là dễ dễ dàng hơn và chúng ta phải quan sát như vậy chúng ta phải thấy được những cái nhân những mối liên hệ giữa nhân và quả cái mối liên hệ do uh, thời tiết do tâm do vật thực do nghiệp nó sanh lên mà nó có thể làm cho thân của sắc thân của chúng ta cũng thay đổi theo chúng ta hiểu như vậy thì đó là sự như như lý tác ý và đó cũng là sự tác ý chân chính So what are the causes of mentality? <clears throat> the object also cause. Without object, our mind cannot arise. Always having object. Always our mind, our mind always inclining towards object. So object oh, is the cause. So you can do that connection. You have already. So you are mind always thinking something. <clears throat> so object also cause. Next one is the base, usually heart base. So where the mind dependent on. It is also the cause as a base. So only you can paint on the paper or on the on the cloth. <laughs> without paper or without cloth, you cannot paint. So have a base. So this base is goals. So you can do that connection. If someone just trying the base, like I'm base, ear base, or hard base, mine will not arise. So like that. Uh, another then is uh, manifold mental aggregates. What are they? Feeling, perception, formation, consciousness. They are concepts for each other. whether one, the other cannot rise. So those are also causes. So without feeling, without perception cannot have feeling. In the same way, without feeling cannot have perception. Always together with the feeling, together with the perception, together with the formation of consciousness. So because of this, they are causes for each other. So as a conclusion for the mentality, object base, especially hard base, uh, mint aggregates for each other. Yes. Và cái nhân sanh khởi, chúng ta phải hiểu nhân sanh khởi danh pháp, cái danh pháp thì nhân sanh khởi đây là gì? Đó là phải có cảnh. Nếu mà không có cảnh thì không cái tâm không thể nào sanh khởi được. Và tâm để sanh khởi là bởi sao? Bởi tâm nó sẽ hướng lên cái cảnh và như vậy thì khi mà có cảnh thì tâm của chúng ta sẽ sanh khởi và cảnh chúng ta có cảnh và gì nữa đó là cảnh đó cũng là cái nhân để để sanh khởi lên ờ, ờ, để các danh pháp sanh khởi và nữa đó là xứ và xứ cũng là nhân để các tâm sanh khởi và nữa quan trọng nữa đó là ý xứ và chúng ta thấy rằng những cái ví dụ như là cái cái nơi mà sanh lên ví dụ chúng thấy thấy là con người này thấy vải vóc này hay chúng thấy như vậy thì đó là thấy cái cảnh thì khi đó tâm sẽ sanh khởi được và cái tâm sanh khởi thì chúng ta phải dựa trên nhãn xứ này nhĩ xứ này tỷ xứ thiệt xứ thân xứ ý xứ vân vân thì những cái đó nếu mà ai đó ai đó mà làm mất đi ai đó mà phá hủy nhãn xứ chúng ta không chúng ta không thể thấy được hay là phá hủy đi à, nhĩ xứ tỷ xứ thiệt xứ và và ý xứ thì chúng ta không thể nào mà thấy được cảnh danh sắc không không thể nào danh không thể nào sanh khởi lên được nữa và một cái yếu tố nữa để sanh khởi lên các uh, danh pháp nam á đó là gió uh, thọ uẩn này tưởng uẩn hành uẩn rồi là bốn danh uẩn đó danh uẩn đó là có thọ tự thọ uẩn à, hành uẩn à, tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn thì nó đều có nhân có liên hệ mối liên hệ chặt chẽ với nhau nếu không có thọ thì không có tưởng mà không có tưởng thì không có thọ và cũng tương tự như vậy không có hành thì những cái kia cũng không sanh khởi được và cũng không có thức thì những cái những cái uẩn khác cũng không không sanh khởi được cái danh pháp không thể sanh khởi được và tất cả uh, những cái những cái nhân này nó đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và đi cùng với nhau và để chúng ta thấy được uh, chúng ta hiểu được cái nhân và quả và nó tóm lại thì chúng ta phải hiểu rằng cái nhân để sanh khởi đến các danh pháp nama là gì đó là là cảnh đó là xứ đó là ý xứ đó là uh, danh nguồn bốn danh nguồn What are uh, past causes for some nama rupa? Mm, it is mentioned in the Paticca Samuppada, dependent origination. Avidya, ignorance. It is also the cause. Ignorance means not knowing truly, knowing wrong. Means not knowing as a namarupa cause and effect. That's knowing me or mine, my soul, etc., man or woman, etc. So it is ignorance. So as long as we have this ignorance, we will have mentality maturity, not like Arahants. Arahanta has removed avijja, ignorance. They know truly suffering as a suffering, mentality, materiality as a cause and effect. They understand well. So, because of understanding as a suffering, whatever they do, not becoming karma after passed away. Does that uh, after body, this body and mind is uh, disappeared uh, because of previous karma. So they will not have any rebirth. So ignorance is cause. Yes. và như vậy cái nhân quá khứ của danh và sắc nhân quá khứ của danh và sắc đó là gì đó là vô minh avijja vô minh thế là vô minh là gì vô minh là chúng ta không biết được sự thật và chúng ta thấy sai chúng ta không biết được danh và sắc chúng ta không biết được nhân và quả và chúng ta lại biết rằng đây là tôi đây là của tôi đây là bản ngã của tôi đây là linh hồn của tôi và chúng ta biết uh, thấy đó là đây là đây là người nam đây là người nữ vân vân thì đó chính là vô minh khi nào có vô minh khi nào mà còn vô minh thì khi đó sẽ còn tái sinh sẽ còn danh và sắc và khác với với các vị a la hán các vị a la hán là các ngài đã loại bỏ được vô minh không còn vô minh nữa các ngài hiểu được thế nào là danh và sắc một cách rất là rõ ràng các ngài hiểu được nhân và quả một cách rất là rõ ràng bởi vì thấy được ờ, danh và sắc thấy được nhân quả của nó thấy được thế nào là khổ vô thường vô ngã một cách rất là rõ ràng như vậy nên là sau các ngài sẽ không còn tái sinh nữa bất kỳ cái nghiệp nào mà các ngài làm thì nó sẽ không không cho như là không cho cái quả tái sinh và không, không cho cái quả tái sinh nữa và như vậy thì sau khi cái thân này mất đi thì các ngài sẽ không còn tái sinh cái thân này có là do cái quả cái nghiệp quá khứ mà thôi còn nó sẽ à, các, bất kỳ nghiệp nào bất kỳ hành động tạo tác nào nó sẽ không không cho cái quả tái sinh và như vậy vô minh vô minh đó chính là cái nhân để sanh khởi tạo nên danh sắc so The craving also goes because of nama knowing Because of no, no, not knowing suffering, is is suffering. Or because of awakening, we have a craving. So we don't know suffering as is suffering. We think different. So because of that, when we are happy, we want to hold it but cannot. When we are suffering, we long for another, which is that we hope, but not, not really compatible. So with this mind, we always sustain. We do any actions becoming karma. Not like our Arhanda, because understanding, they don't they don't have a craving. So they don't have any attachment. Because of that, what they do? Just a mere act. No result will come. No becoming karma. No more rebirth. Because of that, craving is also the because Yes. Và một cái nhân nữa, cái nhân nữa mà để khởi sanh à, để sanh cái nhân mà danh sắc sanh khởi một cái nhân nữa đó là tham lô bạ và bởi vì tham nên chúng ta à, bởi vì tham tham thì vậy có có vô minh có vô minh nên sẽ có sẽ có tham và cái tham này là cái nhân để cũng để sanh khởi danh và sắc và bất kỳ khi nào khi mà chúng ta chúng ta uh, chúng ta hiểu chúng ta hiểu là sao chúng ta không hiểu được chúng ta thấy rằng nó không không biết được cái khổ thực sự là khổ cái cái cái đó là cái khổ là khổ mình chúng ta không biết được bởi vì sao bởi vì vô minh và vô minh và sanh ra cái tham nhiều khi á, chúng ta thấy những cái vui vui thích nhiều nhiều thứ vui chúng ta nắm bắt vào nó nhưng mà gặp cái cảnh mà không vui chúng ta không vui thì chúng ta lại muốn thoát khỏi nó muốn có được cái gì khác đó thay thế vào tốt hơn nữa chúng ta nghĩ như vậy và bởi vì như thế là những bất kỳ hành động nào của những người chưa đắc đạo quả a la hán thì nó khác nó khác hoàn toàn với bậc a la hán các bậc a la hán các ngày hành động thuần túy nó chỉ là hành động chỉ là duy tác thôi không có nó sẽ không cho cái cái kết quả tái sinh nữa nhưng mà bởi vì cái này không còn sự dính mắc nhưng mà đối với những người bình thường thì bất kỳ những cái nào cái gì chúng ta làm bất kỳ cái gì chúng ta tạo tác nó sẽ đều cho những cái quả kết quả trong tương lai thì cho thì chính vì thế nên là ham lô ba đây cũng là cái nhân để sanh đến namarupa danh và sắc so next course is a upadana clinging Uparana has two types. One is a repeated craving. The other one is wronging. So <clears throat> if a craving is repeated, become clinging. Uh, so those people have a wrong view, happen to practice wrongly to get happiness. So they use uh, round So because of that, uh, they cannot reproduce. So by doing by having correct by doing the wrong thoughts. So who are now cause of life, cause of memory. Yes. rồi cái nhân nữa nhân nữa để sanh khởi lên để cái danh sắc sanh khởi đó là upadana upadana hay là thủ thủ chúng ta có hai đó là cái thủ đó là chúng ta làm cái gì đó chúng ta dính mắc chúng ta lặp đi lặp lại và nếu tà kiến thủ nghĩa được nắm bắt vào những cái tà kiến những cái sự thực hành sai và như vậy thì thủ ở đấy đó là cái cái mà chúng ta đó là những cái tham cái tham mà chúng ta muốn có được nó chúng ta muốn lặp đi chúng ta làm lặp đi lặp lại để có được nó thì đó cũng gọi là thủ upadana và hay là chúng ta tạo tác những cái nhân sai tại bởi vì chúng ta nghĩ rằng cái nhân này sẽ cho cái quả tốt đẹp và chúng ta làm những cái nhân tạo tác ra những cái nhân sai và như vậy uh, còn nữa đó là cái tà kiến cái tà kiến cái sự cũng là cái sự thực hành sai cái thủ ở đây thủ kiến thủ ở đây nghĩa là chúng ta thực hành những cái nhân sai tạo tác những cái nhân sai hay là những cái tham cái thủ ở đây là những cái tham tham mà lặp đi lặp lại nhiều lần nắm giữ chặt chẽ thì đó gọi là upadana và chính vì thế upadana tham hay là thủ ở đây cũng là thủ ở đây tham upadana là cũng là một cái nhân cái nhân và để chúng ta để chúng ta có những cái danh và sắc để cái danh sắc sanh khởi namarupa sanh khởi next course says uh, karma sankhara quite the same so wholesome and uh, unwholesome karma that we have. So whoever ordinary or no arhanta so they have a karma. They are always uh, performing karma, not like dogs. Arhanta still doing action, but their actions just yeah, no result work, no becoming karma. But for the ordinary or for the non-arhanta, because of ignorance, because of craving, whatever they do, go bad. So those actions becoming karma. So if there is karma, karma will produce makes a lot. Karma is like a seed, will grow up as a life. So karma also the yes và kama kama và sangara nghiệp và hành thì nó cũng tương đối nó tương tự như nhau nghiệp và hành kama và sangara kama và sangara đây cũng là cái nhân cái nhân mà để ờ, sự sanh khởi danh ờ, sắc đối với những người bình thường những bậc người phàm và những người chưa phải là bậc thánh a la hán thì cái nghiệp này bất kỳ cái hành động nào bất kỳ sự tạo tác nào nó chỉ có nó chỉ rơi vào là, là thiện hay là bất thiện và cái những hành động này thiện hay bất thiện này nó sẽ cho những cái quả trong tương lai bất kỳ hành động những cái tạo tác đó sẽ cho quả trong tương lai và cho quả cho quả tái sinh hay là cái nhân mà sanh tạo nên danh và sắc còn đối với bậc a la hán thì các hành động của các ngài đơn thuần là những hành động đơn uh, túy và là duy tác thôi không những cái hành động đó không thiện cũng không bất thiện và nó không cho cái quả tái sinh còn đối đối với uh, những người mà uh, phàm những người bình thường hay còn chưa phải bậc thánh a la hán thì còn cái tham còn cái tham thì sẽ còn làm những điều tốt làm những cái điều xấu và tất cả những hành động những tạo tác tốt hay xấu này nó đều tạo ra nghiệp karma và cái karma này nó sẽ cho chúng ta cái quả đó là cái quả tái sinh trong tương lai hay là đó là nama và rupa danh và sắc nó là nhân để tạo nên các danh và sắc karma sangara nghiệp ảnh So these are causes, but according, according to the teaching of noble truth, That's the only one. It is that. This is that. Craving. Samuriya Satya. The origin of suffering is craving. So only one cause. It is mentioned. Like a kind of saying, the king comes. What are saying in the king? But there are many followers. <laughs> you need to take care of a lot of people. What are saying in the king comes. a lot of other issue at least. So, uh, for the cancer group, what people may say in terms. So, but you, you should understand there are many forms. In the same way, uh, the definition of Nova Truth is very narrow. For the same craving, uh, so there are many forms. But as a short form, you can say craving is the goal. So if you want to stop process, so try not to have craving. So want to do that, you should try to understand suffering, let's say suffering. Or you may do the nature as a dukkha, as another. So as long as you are thinking in this way, no you are not going to uh, Lord. Your destination will be towards liberation. As long as you think this is the happy happiness. <laughs> uh, health. If you say, have about the day so uh, this is my leading into Bangalore. Yes, sir. Uh, Asura Kayas fed in the Deva realm. Sometimes they and Asuras, they fight each other. But they are fighting in a very tender. Uh, the children are playing so the door, you win, and win. That's all. No blood coming out. No blood. They may be sad. <laughs> they are very, uh, no, they are not, uh, because they are in good destination. Sometimes Asura uh, lose. Sometimes they will lose. When Asura lose, uh, so some asura is brought to Devara. Deva, uh, Deva time asura. Uh, present, uh, kind, with the fatas. Uh, only with mind already already some time, So at that time, if the Asura think it was all right, Asura's all right, and we see it was right. So this timing is a remote, automatically free. So if Asura thought it was wrong, Asura and primacy as a Raphael, not Dwara. So once he thought in this way, become tied, become imprisoned. So in the same way, if we think, this is me, this is mine, this is my soul, from use mind, you will be turned. Once we think, no me, no my, no my soul. That's what I want to say. It's the nature, impermanence, suffering, no self, or asuba moments, or as a namarupa, as a person fact. So we will not be charged with Yes, sir. Và như vậy thì chúng ta phải hiểu được, chúng ta phải hiểu được thế nào, thế nào là chúng ta chúng ta thấy rằng á, đó là tất cả những nhân, chúng ta thấy rất là nhiều nhân, nhiều rất là nhiều cái nhân để dẫn tới sự sanh khởi của danh sắc. Nhưng mà trong uh, giáo pháp của Đức Phật, trong lời dạy của Đức Phật về những thánh đế, trong tứ thánh đế ở đây thì nói rất là ngắn gọn, tóm tắt lại là chỉ có tham, tham là cái nhân, đó là nguồn gốc của khổ, của khổ thánh đế, thì đó là ham đó là Samudaya Sacha hay là tập đế nhưng mà tại sao tại sao ở đây lại nói có một nhân mà trong khi đó chúng ta thấy có rất là nhiều nhân khác nhau cũng đơn giản chúng ta hiểu rằng á, nếu mà khi mà chúng ta lấy cái ví dụ là một vị vua là vua đang đến đức vua đang đang đến thì chúng ta thấy rằng á, vua đến thì không thể nào một mình vua được, chỉ có một mình vua được mà chúng ta thấy rằng rất là quan quân rồi đổ chúng những vị tể tướng những vị cận thần rồi tất cả quân lính cận vệ người hầu vân vân rất là nhiều người sẽ đi theo nhà vua chứ không có một mình nhà vua đâu thì chúng ta cũng thấy như vậy thì tham chúng ta nói tham là một cái nhân là nó tóm tóm tắt lại hay là nó ngắn lại cô động lại thì tham là nhân để sanh khởi nguồn gốc của là khổ nguồn gốc của khổ tánh đế đó là tham và cũng tương tự như thế thôi khi chúng ta nói vua thì tham thì cũng đi rất là nhiều cái chi khác những cái, những cái, cái, cái chi khác những cái khác mà theo đi theo cùng với tham cũng giống như câu chuyện chúng ta thấy đó là vị vua vậy vị bảo vị vua đến thì có rất là nhiều người đội chúng của vua đi theo chứ không có một mình vua làm thế nào để chúng ta dừng lại được cái nhân chúng ta dừng lại cái nhân thì sao chúng ta phải dừng lại tham ái mà để dừng lại tham ái chúng ta phải như là như thế nào chúng ta phải hiểu khổ là khổ khổ đế chính là khổ đế chúng ta phải hiểu được vô thường khổ vô ngã hay là chúng ta phải uh, thấy được nghĩ được một cách uh, đúng đắn là cái thân này cái này không phải là của tôi không phải là là, là tôi không phải là của tôi không phải là tương ái của tôi không phải là linh hồn của tôi và như vậy thì nếu mà chúng ta suy xét đúng đắn như vậy thì chúng ta đang trên cái con đường chúng ta đích đến của chúng ta là gì đích đến hay là cái bờ đến của chúng ta đó là sự giải thoát nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là vui là cái nghĩ là cái đời này hay tất cả mọi thứ đây là vui là lạc là chúng ta đi ngược lại với uh, lời dạy của Đức Phật và chúng ta thấy rằng thấy đây còn là cái tự ngã đây là của tôi đây là linh hồn của tôi hay đây là tự ngã của tôi đây là tôi hay là chúng ta còn vẫn chúc mừng sinh nhật đúng không <laughs> thì đó là chúng ta đi ngược lại ngược lại với cái sự giải thoát ngược lại với sự giải thoát đó là chúng ta đang đi đến cái vòng tái sinh làm sao đó vòng luân hồi và chúng ta có cái câu chuyện về Asura Asura hay là Atula đó Atula và chư thiên thì Asura và chư thiên tỉnh thoảng thì người ta có gây gây chiến với nhau gây chiến với nhau thì cái sự chiến tranh ở trên có trời đây trên tại vì họ trên cảnh giới cao nên là cái sự chiến tranh của nó rất là vi tế thôi chứ nó không có thực sự là thô thiển không phải là những cuộc chiến tranh uh, như ở có người đâu mà chiến tranh trên có chư thiên là rất là vi tế thì chiến tranh ở đó thì nó ví dụ như là trẻ con chơi đùa với nhau trẻ con vẫn chơi đùa với nhau nhưng mà tạo nên những cái luồng gió tạo nên nhiều cái thứ khác những thứ vi tế đó nhưng mà khi mà Asura thắng có những một một số khi thì Atula thắng một số khi ấy, thì Chư Thiên thắng nghĩa là khi mà chiến tranh đánh nhau đó thì lúc bên này thắng lúc bên kia thắng khi nào mà Chư Thiên um, mà thua thì Atula sẽ lên cõi Chư Thiên và được thắng thì lên lên cõi Chư Thiên và nếu khi nào ấy, mà Asura lại nghĩ rằng ô ta là luôn luôn là đúng còn Chư Thiên là sai thì ngay lập tức khi đó là là cái uh, ờ, khói Atula nó hiện lên và nó những cái vị này á, là vị bị ờ, những vị Atula này là phải quay ngay lập tức là quay trở về với cõi ờ, cõi cõi Atula trở lại và nó trói buộc cái vị đó thì cái, cái trói buộc ở đây nó rất là vi tế nó trói buộc bởi tâm thôi khi tâm vị đó nghĩ rằng chư thiên sai ta đúng thì khi đó ngay lập tức biến mất và có chư thiên mà về cõi Asura và cũng tương tự như thế khi mà vị đó nói rằng ô oh, ta sai và chúa thiên đúng thì khi đó cái vị đó ờ, như là vị đó nghĩ đúng thì khi đó là vị đó vẫn ở còn tồn tại trên cõi chư thiên thì như vậy cái cái sự trói buộc ở đây cái sự đó là chính là cái sự tù đày cái sự trói buộc ở đây đó là chính là cái tâm cái tâm nó cũng thực sự rất là vi tế và khi nào mà chúng ta còn nghĩ đây là tôi đây là của tôi đây là linh hồn của tôi đây là từ ngã của tôi hay là những cái suy nghĩ tương tự như thế những suy nghĩ sai như vậy cái sự phi lý theo ý như vậy thì chúng ta bị trói buộc chúng ta bị bỏ tù chúng ta bị trói buộc và khi nào mà chúng ta nghĩ rằng đây không phải là tôi đây không phải là của tôi đây không phải là linh hồn của tôi đây là anicca là vô thường đây là anatta là vô ngã đây là dukkha là khổ thì chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ thấy là thoát khỏi những sự rơi trói buộc và chúng ta thật chúng ta thấy được những cái thực tính pháp thấy được cái sự chân đế thấy được rupa thấy được danh sắc và thấy được nhân và quả và đó là cái nhân để chúng ta thoát khỏi những cái sự trói buộc thoát khỏi uh, mà để cái nhân để dẫn tới sự giải thoát nhân mà để không còn tái sinh không còn sanh khởi cái danh và sắc nữa yes there đó So number one, descending in rupa. Number two, descending in nama. Discerning God. Or discerning Godness. Number four, contemplating as a nature, impermanent, dukkha, suffering, anatta, So all nama rupa and um, cause for rising of flourishing. So we can see everything in the world. Appear, appear. So greater countries, great armies. Previously, they are in the world, known as fiat. Even in the Buddha, fiat in the world, after sometimes they are disappeared. In the same way, our grandpa or mom, oh, those are fiat in the world. For some people, now they are disappeared. In the same way, parents, friends, uncles, aunties. So we also want to be the same. So everything has a beginning That means people they don't have also have beginning. one. Data will end. Everything will end. So by seeing those situations, you may be, uh, it, it is understandable for everyone. So uh, to know moment by moment is a bit difficult, uh, but you can, it is also thinkable. So changing is not just one point, but uh, in every second, every moment. So we are going to aging, sickness, and death. So by seeing those, we should reflect in empowerment. Another thing is suffering. Why? Being oppressed by arising authority. Yeah, it is a real suffering. The other uh, uh, very little thing to be said. <laughs> yes. Uh, economical suffering so there are uncounted uncountables. So, uh, but uh, everything's uh, being oppressed by we as a, we as the public education, families, educations, economy. Uh, so, but uh, it was finished. So everyone trying to be stable, but no one's stable. So it is uh, very supple. Next one, non, non-stop. Why we say non-stop? First of all, not following our design. So we want to be beautiful or handsome. And we want to be strong, effective. But uh, we will be weaker and weaker, more and more ugly. Now we can see it. So mm. after sometimes it was broken. So like that. Uh, so this is our designer, but uh, body will not follow. That means like a stranger, someone not dependent on you. So when not listen you are saying, whatever you, what kind of food you give, what kind of medicine you take this will be like so different aging thickness because I'm not following our designer. It's non self, not me, not mine, not my soul. So you should reflect in this. If you reflect in this way, if it is enough, uh, if you do systematically, that later from uh, were free from those things. You are to go beyond uh, seeing nirvana, taking nirvana, liberation as you, which is permanent, happiness, itself, but uh, superior, uh, superior thing, superior meaning. So at that time, this is called you seeing, seeing what? seeing and suffering as a suffering. Seeing in of suffering. Seeing the cessation of suffering. Seeing in the practice leading into nirvana. So that means that you are gaining Pradapadini. So if someone have seen those events, defilements, will be, will be removed. Please stop. So no doubt of the happiness, no doubt about the suffering in the, in the worldly conditions, no doubt who can, uh, about the Buddha, who can teach those things. No doubt about the Dhamma, Sangha, who improve in Dhamma. No, no, no doubts, no wrong view, no self view. Uh, so because of this, defilements or asava can be removed by being. Okay, that's important. Impossible. <laughs> yes, it does. Yes, sadhu, sadhu. và như vậy cũng như vậy thì chúng ta chúng ta phải hiểu được chúng ta phải hiểu được thế nào chúng ta phải hiểu được cái danh sắc như thế nào và chúng ta thấy rằng chúng ta thấy được danh sắc namarupa chúng ta thấy được nhân và quả và chúng ta thấy được là cái sự vô thường của vô ngã là namarupa thì cái nhân và quả chúng ta thấy được namarupa ở đây luôn luôn sanh và diệt mọi thứ trên thế gian không có thứ gì tồn tại mãi mãi không có cái thứ gì tồn tại vĩnh cửu cả hay là tất cả chúng ta thấy tất cả những à, quốc độ ngày xưa những đất nước ngày xưa nó từng là những cường quốc nhưng bây giờ cũng không còn nữa hay là chúng ta thấy những quân đội hùng mạnh cỡ nào đi nữa ngày xưa nhưng mà cũng bây giờ cũng không còn tồn tại nữa hay là chúng ta chúng ta thấy rất là nhiều cái quốc gia hay là ngay uh, chúng ta thấy Đức Phật Đức Phật một thời ngài đã hiện hữu trên thế gian nhưng bây giờ Đức Phật cũng không còn nữa và chúng ta thấy những người như là ông bà của chúng ta ngày xưa ông bà chúng ta đã xuất hiện trên thế gian này nhưng mà bây giờ ông bà của chúng ta cũng có thể là không còn nữa và cũng như tương tự như thế cha mẹ chúng ta cô dì chú bác cậu mợ vân vân cũng Ngày xưa họ hiện hữu trên thế gian này nhưng bây giờ họ không còn nữa và chúng ta cũng vậy một ngày nào đó chúng ta cũng không còn trên thế gian này nữa. Mọi thứ đều sanh và diệt, tất cả mọi thứ trên thế gian này nó đều có sự kết thúc. Nó có cái sự sanh khởi và nó có điểm sanh khởi lên như vậy nhưng mà nó cuối cùng là nó cũng biến mất trên khỏi thế gian này. Nó cũng là kết thúc đi và chúng ta thấy được đó là cái sự vô thường đó chúng ta thấy được đó là cái sự khổ và chúng ta thấy được bởi tất cả chúng ta tất cả mọi thứ trên thế gian đều bị chi phối bởi cái sự sanh và diệt bởi vì chi phối bởi cái sanh và diệt như vậy chúng ta thấy đó là cái sự khổ và vô số thứ nữa rất là nhiều sự nhiều thứ khác nữa chúng ta bị chi phối bởi vô số vô số thứ khác nhau và chúng ta bị chi phối bởi cái sự sanh và diệt tất cả mọi thứ đều sanh và diệt học vấn của chúng ta cũng vậy những cái quốc độ hùng mạnh cũng vậy những quân đội hùng mạnh cũng vậy rồi tất cả mọi thứ nó đều có sanh lên và nó đều có sự diệt đi nó không còn nữa không có gì là tồn tại mãi mãi không có gì là vĩnh cửu vĩnh hằng cả và để thấy được cái bản chất đó là anatta thì chúng ta thấy rằng cái này không phải là tôi không phải là của tôi bởi vì sao bởi vì chúng ta thấy rằng mình không thể kiểm soát được cái bản thân của mình cái thân này hay bất kỳ mọi thứ nó không bao giờ theo ý muốn của chúng ta cả chúng ta muốn đẹp trai chúng ta muốn xinh gái chúng ta muốn khỏe mạnh nhưng mà bản chất của cái thân này luôn luôn luôn đi ngược lại với mình đó là mình luôn luôn già đi xấu đi và một ngày nào đó chúng ta bệnh và chúng ta cũng sẽ chết thì cái thân chúng ta mong muốn là một điều nhưng mà cái thực tế nó lại đi ngược lại với những cái gì chúng ta mong muốn nó không có cái gì đó chúng ta không kiểm soát được không thể điều khiển được không thể làm chủ được thì như vậy thì chúng ta mới thấy được khi mà chúng ta uh, và những trường hợp khác nhau chúng chúng ta thấy rằng khi mà thân chúng ta chúng ta chăm sóc nó đi cỡ nào đi nữa chúng ta ăn những đồ ăn hảo hạng đi cỡ nào đi nữa chúng ta cho cái thân này phục, phục vụ cái thân này cho uống những cái thuốc ngon uh, như thế nào đi nữa thì khi đó uh, khi đó chỉ là chúng ta vẫn thấy được chúng ta thấy là chúng ta vẫn bệnh như là ăn đồ ăn ngon uống thuốc ngon đi nữa ờ, uống thuốc bổ đi nữa cỡ nào đi nữa thì chúng ta vẫn già vẫn bệnh và sức khỏe của chúng ta không hề đi theo cái sự mong muốn của mình vậy đó là gì đó là cái bản chất của sự vô ngã chúng ta thấy rằng vô ngã ở đây chúng ta không thể kiểm soát được và chúng ta không kiểm soát được nên đó cũng là cái khổ và như vậy từ từ chúng ta phải thực hành chúng ta phải suy xét theo một cái hệ thống như thế cái thứ lớp như vậy nếu mà suy xét như vậy thôi là cũng đủ để chúng ta có được uh, cái tránh kiến có được những cái uh, uh, cái cái tránh kiến và có được suy nghĩ suy nghĩ đúng đắn có được cái chúng ta đang là trên con đường để tiến tới sự giải thoát để nhưng để khi mà muốn tới hành thiền để đạt được cái sự sâu sắc hơn, hệ thống hơn thì tầm từ từ tâm của chúng ta sẽ hoàn toàn giải thoát. Khi tâm mà hoàn toàn giải thoát rồi thì tâm nó sẽ vượt ra khỏi thế gian. Chúng ta sẽ thấy được niết bàn. Chúng ta thấy được niết bàn, niết nibbana, niết bàn. Niết bàn là gì? Và đó là cái sự giải thoát và chúng ta thấy được niết bàn là cái sự an lạc tối thượng, niết bàn là cái sự vĩnh hằng, sự vĩnh cửu và đó là sự thường hằng. Và chúng ta thấy được rõ, chúng ta thấy được là gì? Đó là thế gian khổ, khổ là gì chúng ta thấy khổ là khổ chúng ta thấy được cái sự diệt khổ là diệt khổ khi mà chúng ta thấy khổ là khổ thì chúng ta thấy được đó là khổ đế chúng ta biết được nguồn gốc của khổ ở đây thì chúng là chúng ta đã thấy được đó là cái nguồn gốc của khổ thánh đế và khi chúng ta thấy được cái con đường thấy được niết bàn ấy là cái nơi diệt tận niết bàn là cái nơi an lạc tối thượng niết bàn là thường hằng thì chúng ta thấy được đó là diệt đế và chúng ta cũng thấy được tất cả những phiền não được loại bỏ tất cả những cái hoài nghi cũng được loại bỏ thấy được tất cả những hoài nghi gì hoài nghi về niết bàn niết bàn na hoài nghi về cái sự an lạc của niết bàn an lạc tối thượng đó là cái, cái sự an lạc tối thượng hay chúng ta hiểu được cái sự khổ là như thế nào chúng ta cũng không hoài nghi thế khổ thế nào là khổ thế gian khổ là khổ như thế nào chúng ta hiểu rõ ràng cái bản chất của thế gian là khổ bản chất của mọi thứ là khổ và chúng ta cũng không còn hoài nghi về Buddha, về Đức Phật, về Dharma, về Đức Pháp hay là về Sangha, về Đức Tăng. Đức Phật là Ngài đã dạy những giáo pháp này, chúng ta không còn hoài nghi gì về Đức Phật nữa. Chúng ta thấy rằng Ngài đã thuyết những cái pháp là pháp, những cái pháp dẫn tới con đường giải thoát. Chúng ta không còn hoài nghi gì về pháp nữa, về pháp bảo nữa. Chúng ta cũng không hoài nghi gì về về tăng, về tăng bảo hay về Sangha đó là các vị đã thực hành giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng và các vị cũng đã, đã là người đi trên con đường đó các người đã các vị đã thành tựu thấy được cái sự um, giải thoát là chúng ta không còn hoài nghi và chúng ta cũng không còn những cái tà kiến những cái hoài nghi hay là những giới cấm thủ và như vậy thì tất cả chúng ta sẽ, chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái asawa tất cả những cái phiền não như vậy phiền não asawa và bởi vì thấy nó thì chúng ta sẽ diệt tận được nó diệt tận bởi cái sự thấy hay cái tri kiến của chúng ta do tri kiến hay do sự thấy được mà đoạn tận chúng ta có thể diệt được những cái asawa đó hay là những cái phiền não thì đó là tất cả thời pháp thoại ngày hôm nay yes sadhu sadhu sadhu tonight uh, we will now be continue about the question and answer and want to rest ah, so uh, yes ah. sir yes yes yes sir yes chúng yes, đọc yes, ngày yes sir idam Idame Bunyam. Idame Bunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hondu. Hondu. Mama Bunya Bhagam. Mama Bunya Bhagam. Sava Satanam. Sava Satanam. Pajemi. Pajemi. Sabe. Te sabe. Samam. Me samam. Punya bagam. Punya bagam. Bandu. Labandu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Nam mô Buddhaya. namo mô Dhammaya. Nam mô Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk, and thank you, Pante Pawaradamika, for the wonderful translation today. We would like to share on our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to all of you. May all be well and happy. May the light of Dhamma always shine upon us. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp rất tuyệt vời và kính tri ân Bàn Tê Pháp Thắng đã phiên dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dân những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đầy bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp đến cho tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham gia buổi thính Pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong buổi học Pháp lần sau. Sa đu, sa đu, sa đu. Terus aduh